Ascultați în continuare acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care din ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorului de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor tale și numele tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim ceea ce ne dăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lep, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezători, și lumii învățători, stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare mii, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine născătoare de Dumnezeu celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-se într-unime neamestecată, și crucea de curăț. început de vreme a luat făcătorul vremurilor Dumnezeu cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preales a arătat pe tine, Petre, pentru aceea suntem ție. Bucură-te al cetei ucenicilor începătorule, bucură-te al tainelor lui Hristos tăinuitorule, Bucură-te decât toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule, Bucură-te decât economii Duhului mai întâiule. Bucură-te că pe Hristos ție Tatăl l-a descoperit, Bucură-te că pe acesta adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit, Bucură-te piatra bisericii prea nesfărâmată, Bucură-te temelia mărturisirii prea întemeiată, bucură-te începătura cea puternică a credinței, bucură-te luminătorul cereștii cunoștințe, bucură-te prin care Hristos a slăvit, bucură-te prin care satana s-a rușinat. Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole, Vederea ta cea înțelegătoare curățindu a intrat în sânurile părintești, o minune, și întrânsele ai văzut fără ochi Petre, pe Hristos Dumnezeu împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, propovăduindu-L pe dânsul și cântând, Aliluia! luminat fiind de fulgerări neapropiate înțelegerii, când i s-a arătat din cer lumină care biruia lumina soarelui, tras ai fost pavele spre credința îndumnezeită și vas alegerii te-ai făcut, pentru aceea auzi. Bucură-te, privitorule al luminii cele nemărginite, Bucură-te, Tăinuitorule al tainelor lui Hristos! Bucură-te, ritorul cel binegrăitor al bisericii! Bucură-te, prea înțelepte, propovăduitor al lumii! Bucură-te că întru tine viețuiește Hristos, care pentru lume s-a răstignit! Bucură-te că până la al treilea cel te a isuit! Bucură-te că la lățimea raiului ai fost răpit! Bucură-te, marele învățător al neamurilor, bucură-te al credincioșilor prin Duhul născător, bucură-te prin care lumea s-a luminat, bucură-te prin care întunericul s-a alungat, bucură-te, Sfinte Pavele, apostole, bucură-te, Sfinte toată firea celor ce sunt, o Pavele, te-ai lipit de Hristos cel iubit al tău și te-ai arătat împreună cu dânsul un duh, numai lui Hristos viețuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină și dragoste și cântându-i, Aliluia! intrând în norul cel mai presus de lumină al privirii, ți-ai muiat busele tale, Sfinte Petre, și umplându-te întâi de Dumnezeire, ne-ai împărtășit pe noi de Dumnezeu dat, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise, pentru aceea glăsuim ție acestea. Bucură-te, Dumnezeiture, cu Dumnezeu uniture, Bucură-te, născutule al luminii celei neînserate, Bucură-te, pescarule al pescarilor mai întâiule, Bucură-te, cerurile decât cerurile mai înaltule, Bucură-te că te-ai arătat al Dumnezeieștii firi părtași, Bucură-te că pe fii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu, Bucură-te, sfătuitorule de trebuință al bisericii, Bucură-te, bătrân de al turmei lui Hristos! Bucură-te, îndulcire prea desfătată! Bucură-te, Dumnezeiască desfătarea oamenilor! Bucură-te prin care credința s-a lățit! Bucură-te prin care rătăcirea s-a sădărnicit! Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! de viață veșnică a rostit Petru către piatra vieții zicând, La cine afară de tine vom merge și să fim vii? Arătând astfel dragostea cea către stăpânul, a grăit către el cântând, Aliluia! Aliluia! fost răpit la înălțimile cele veșnice și ai trăit pavele, în afară de cele simțite și gândite, nu cu gândul, ci într-un Duhul care era unit cu trupul, sau era fără de trup, Dumnezeu știe, pentru aceea glăsuinție acestea. Bucură-te, îndrăgirea lui Hristos cea neoprită, Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat, Bucură-te, cel ce ai cunoscut taina răpirii, Bucură-te că mara tăcerii cele înțelegătoare, Bucură-te că pentru Hristos pe toate gunoaiele ai socotit, Bucură-te că toate le-ai făcut ca pe cei mulți să-i mântuiești, Bucură-te ale selecțiunii lui Dumnezeu vas mult încăpător. Bucură-te, apostole, al darului celui din lege arătător, Bucură-te al lui Hristos de astăzi de retnicire, Bucură-te al lui Isus dulce gândire, Bucură-te miros de viață purtător pentru unii, Bucură-te miros omorător pentru alții. Bucură-te, Sfinte Pavele, Apostole! măreție cinstitelor tale trimiteri în toate zilele, îndumnezeiește pe oameni opavele, prin care cei înțelegători cu adevărat ajung la îndumnezeire și oglindesc slava lui Dumnezeu cântând. Aleluia! câștigat la brâu aur sau argint al tău, pe pământ, o Simone Pietre, și având înfricoșător numele lui Isus, ai împărtășit zeste fericită și prin trânsul minunile lucrai celor ce grăiesc acestea. Bucură-te, străină, hrana sufletului, bucură-te, prea dulce băutura a trupului, Bucură-te, Dumnezeiasca alifie a celor orbiți, Bucură-te, neauzită doctorie a celor ce bolesc, Bucură-te că pe ta ceea ce murise vie ai ridicat-o, Bucură-te că pe safira dintr-o dată moartă ai arătat-o, Bucură-te cel ce pe Anania dintr-o dată mort l-ai făcut, Bucură-te cel ce numai cu un cuvânt pe slăbănog l-ai îndreptat, bucură-te izvor care revarsă sănătate, bucură-te fântână urăstitoare de vindecări, bucură-te cel ce ai gonit cu umbra bolile, bucură-te cel ce cu rugăciunea pe Simon ai omorât. Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! ai fost, Sfinte Petre, de frumusețea Dumnezeirii lui Hristos, care a fulgerat în munte, pentru aceea, văzând-o împodobită ca pe o cămară de nuntă, cu strălucirile luminii cele nemărginite, bine este a petrece aici înspăimântat, ai grăit cântând. Aleluia! cuvintele cele ascunse ale dogmelor celor prea înalte ale economiei lui Hristos, o Pavele, scoțându-le din cele neapuse, le tâlcuiesc mai presus de fire, ridicând pe cei credincioși cu minune a grăiție. Bucură-te, minunea apostolilor cea lăudată, bucură-te frumusețea cea încuvințată a Scripturii celei noi, Bucură-te adâncimea cuvintelor celor însuflate de Dumnezeu, Bucură-te noianul înțelegerilor celor înțelepțite de Dumnezeu, Bucură-te înaltule tălcuitor al într-o părți, Bucură-te carte închipuită de Dumnezeu, minții la vedere înspăimântătoare, Bucură-te cămară dumnezeiască a cereștilor comori, Bucură-te materia cea trebuincioasă a celor învățători, Bucură-te cel ce ai luat spre propovăduire neamurile, Bucură-te cel ce săvârșești minuni dese, Bucură-te cel ce numele lui Hristos ai purtat, Bucură-te cel ce te-a arătat mare meșter al cortului nou, Bucură-te, Sfinte Pape, Apostole! tare s-a văzut la sfârșitul vieții tare celei dumnezeiești, o fericite Pavele, căci tăiat fiind capul tău de trei ore la înălțime de la pământ a săltat cu săltările, ca și cu niște cântări, lăudând treimea sa, Aleluia! Aleluia! popor nou ai făcut prin Dumnezeiescul Duh pe poporul cel vechi al iudeilor, cu baia nașterii de Dumnezeu, înnoindu-i pe ei pururea pomenite petre și locașuri darului, arătându-i așa grăin. Bucură-te, stâlpătorule al umbrei legii, bucură-te, stâlp întăritor al adevărului, Bucură-te cel ce pe Israel din mărire l-ai schimbat. Bucură-te cel ce întru Duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat. Bucură-te că în tabor lumina Dumnezeirii ai văzut. Bucură-te că alt soare cu totul luminos te-ai făcut. Bucură-te cel ce a intrat înăuntru luminii norului. Bucură-te că ai fost auzitor al glasului părintesc Bucură-te cel ce legea Duhului ai luat, Bucură-te cel ce ai fost numit fericit de Hristos, Bucură-te cel ce în cuvinte te-ai îmbogățit de stăpânire, Bucură-te cel ce pe credincioși în răbdare ai mântuit, Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! bucură Petre, Apostole! munte, îndoită patima ai pătimit după simțire și gândire, Petre, căci biruite fiind asupra la luminii celei firești ale tale, singur Dumnezeu se vedea prin suflet și prin trup, căruia și căzând jos, Dumnezeu, ai cântat, Aliluia! Aliluia! Cer înțelegător te-ai arătat tuturor istorisind pavele slava lui Dumnezeu și vestirea ta a ieșit în tot pământul, propovăduind pe trăimea cea neînsidită și pe Hristos Fiul lui Dumnezeu, neamurilor celor ce glăsuiesc așa. Bucură-te cel ce cu adâncurile Duhului te îmbogățești, Bucură-te cel ce cu cunoștința cea nejecuită te fălești, Bucură-te casa cea prea cinstită a trăimii, Bucură-te biserica firilor doimii, Bucură-te necuprins lățimea dragostei cele îndoite, Bucură-te lungimea dumnezeiești rânduielțile mai înainte de veci, Bucură-te neapropiată înălțimea teologiei, Bucură-te nevăzută adâncimea economiei, Bucură-te văzătorule al sfaturilor lui Dumnezeu, Bucură-te mintea ascuțită a descoperirilor, Bucură-te focul a tot vederii de Dumnezeu, bucură-te fântână adâncă a înțelepciunii de Dumnezeu, bucură-te, Sfinte Pavel, apostole! Bucură-te, Sfinte Pavel, apostole! Cu dor pipăind ascunsurile cele, nemăsurate ale adâncului celui prea înalt, o favele. Ai aflat în acestea mărgăritare, tăcere înțelegătoare, spaimă și uimire, odihnă și bucurie, împreună a cânta lui Dumnezeu. Aleluia! sărbători cei zadarnici în cuvinte și înțelepți ca pe niște neînțelepți a arătat Petru cel simplu, luând grai al înțelepțirii de Dumnezeu și limbă de foc a Dumnezeescului Duh, și ridicând pe cei ce cred, a cântat lui din inimă. Bucură-te amângâietorului gură cinstită, bucură-te limbă cu foc îngrădită, bucură-te de înțelepciunii celor înțelepți, bucură te lepădarea priceperii celor pricepuți, bucură-te, Petre, porumbița cea albă a bucuriei, bucură-te de Dumnezeu închipuită, tăblița tuturor fericiților, bucură-te, primitorule al cheilor împărăției cerurilor, bucură-te, vestierul tainelor lui Hristos, Bucură-te, cugetarea cea veche a credincioșilor! Bucură-te, podoaba darului cea preamărită, Bucură-te, sărătură a focului ceresc! Bucură-te, învățătură a luminii celei neînsemnate! Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! Bucură-te, Sfinte dragostei sale, arătând Hristos pașterea oilor, dacă mă iubesc, Petre, ți-a zis ție, paște cu o sârdie oile mele, pe care le-ai și păscut, bucurându-te pentru dumnezeiasca îndrăcire și cântând, Aliluia! este mie bogăția și slava și desfătarea care se strică, Biserica lui Hristos grăiește. A mea bogăție și slavă și desfătare este Pavel, dulce grăin și prea înalt ritoricin, pe care și sărutându-l glăsuim unele ca acestea. Bucură-te trâmbița adevărului, Bucură-te, chitara teologiei, bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare, bucură-te, rânduneaua lui Hristos cea mult glăsuitoare, bucură-te, vioară care ai viersuit Evanghelia lui Luca, bucură-te, organ însuflat de suflările mângâietorului, bucură-te, limbă de foc suflătoare care față răsună cele dumnezeiești, Bucură-te, canon, alăută și muză a Duhului, Bucură-te, îndulcire încuvințată a urechilor mele, Bucură-te, odihna a tâmpelor mele, Bucură-te prin care de idol ne-am slobozit, Bucură-te prin care lui Hristos ne-am Sfinte Pavel, Apostole. simte doimea materiei, ceea ce este cu nerânduială, ai cunoscut pe doimea firii lui Hristos și curățindu-te la cele trei părți ale sufletului, singur văzător nematerialnic al trăimii te-ai văzut, fără materie unindu-te și acesteia din inimă cântând pavele, Aleluia. Lumina cea întâi care din fecioara a strălucit, lumina a doua pe tine Petre te-a arătat lumii, cu fulgerările cele prea luminoase ale cunoștinței de Dumnezeu, luminând pe toți și deșteptând cu laude mulțumitoare a cântație. Bucură-te lumina celor întunecați, bucură-te calea celor rătăciți, bucură-te al minunilor lui Hristos mai întâi le propovăduitor, bucură-te al patimilor lui prealesele mărturisitor, bucură-te că tu singur lămurești a iadului pogorâre, Bucură-te că tu întâi ai vestit popoarelor învierea, Bucură-te cel ce ai cuvântat revărsarea mângâietorului la popoare, Bucură-te cel ce ai învățat Evanghelia pe Marcu, Bucură-te cel întâi luminător al neamurilor, Bucură-te calul lui Hristos cel preales alergător, Bucură-te disc luminos al soarelui, Bucură-te, urmare a neurmăritului Dumnezeu! Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! Te bucuri în chip de negrăit într cele înalte, o Petre, cu Hristos iubitul învățător ca un Dumnezeu, fără mizocire cu Dumnezeu cel din fire, care cu punerea acum stai, și de slava cea dumnezeiește începătoare te umpli, cântând neîncetat. Aleluia! Dumnezeu tăimii cu prea dulce viersuire, cântare ce-a întâit Sfântă Pavele, și cu Duhul, cu cuvântul și cu mintea unite fiind, vezi pe minte, pe cuvânt și pe Duh, prin închipuire pe cel întâi chip, Dumnezeu spre Dumnezeu, pentru aceia auzi. Bucură-te, icoană a frumuseții cele întâi închipuite, Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu, Bucură-te a lumii cele gândite de isnavă descoperire, Bucură-te arătarea celor gândite, Bucură-te gura cea grăitoare de Hristos, răsuflarea lui gură de aur, Bucură-te prea Dumnezeită zare a minții lui Dionisie, bucură-te, privitorule al vederilor celor nevăzute, bucură-te, auzitorule al grairilor celor neauzite, bucură-te, cel plin de roadele Duhului, bucură-te, îndesulatule de darurile Lui, bucură-te prin care treimea a fost propovăduită, bucură-te prin care unimea a fost preaslăvită, bucură-te, Sfinte Pavel! apostole. Bucură-te, Sfinte Pavel, apostole. O prea dulce Petre și prea iubite Pavele, părinții cu cerniciei noastre, primiți această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci mici și slave cele veșnice învrădiciți pe cei ce viețuiesc. Aleluia! dulce Petre și prea iubite Pavele, părinții cu ei noastre, primiți această scurtă cântare ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce viețuiesc. Aleluia! dulce Petre și ta iubite Pavele, părinții cerniciei noastre, primiți această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei ce învredniciți pe cei ce viertuiesc. Aleluia! început fiind cu vremea, început de vreme a luat păcătorul vremurilor Dumnezeu cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preales te-a arătat pe tine, Petre, pentru aceea cântăm ție. Bucură-te al cetei ucenicilor începătorule, bucură-te al tainelor lui Hristos tăinuitorule, bucură-te decât toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule, bucură-te decât economii Duhului mai întâiule, bucură-te că pe Hristos ție Tatăl l-a descoperit, bucură-te că pe acesta adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit, bucură-te piatra bisericii prea nesfărâmată, bucură-te temelia mărturisirii prea întemeiată, bucură-te începătura cea puternică a credinței, bucură-te luminătorul cereștii cunoștințe, bucură-te prin care Hristos a slăvit, bucură-te prin care satana s-a rușinat, bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. episcopul și mitropolitul nostru Daniel și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, toți cei care sunt de față, care se pomenesc în sfânt locașul acesta, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care se pomenesc în sfânt locașul acesta și iată le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează de bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează, cu stăruință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește. întărire, Doamne, pe Iosif de prigonirea fraților tăi și l-ai povăcuit în Egipt și cu binecuvântarea bunătății tale l-ai făcut să sporească în toate și pe robii tăi aceștia care sunt de față și care se pomenesc în sânlocașul acesta, care vor să călătorească, binecuvintează-i și fă să fie călătoria lor fără de și cu bună sporire, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi, toți cei care sunt bolnavi și pomenesc când sunt ocasul acesta, și ca un bun iartărilor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. păcătosului și să se întoarcă și să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi milostive, contenește-le boala, ușurează-le toată patima și toată neputința, încetează-le răceala, potolește-le fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum are când pe fica lui Air și sănătos îi arată, rugăm-ne ție, auzi-ne! și ne miluiește. Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o plinim. Cu din adinsul ne rugăm, întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și în păcare și spre toată bunătatea, iar gândul lor spre biserica ta, ca nu răutățile lor să piară, rugăm-ne ție cu tot milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. de oameni, cel ce te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe tine, pe vrăjmașii care ne supără, întoarce la răutatea lor către viața cea cu fapte bune, ca să nu piară niciunul din pricina noastră, ci toți în pocăință să ne mântuim. Rugăm-ne Ție, iubitorule de suflete, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. în evreții cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerele tale pe care cu înversugare le-ai vărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doctologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, ne i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne, auzi-ne și ne miluiește. tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie ție, întru tot bunule stăpâne această mulțumire a noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat robilor tăi mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvești de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași pe ei, biserica ta cea sfântă, orașul acesta, și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, întru toți îndurate, împărate, auzi-ne și de grab ne miluiește. Amen. din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni vezi necazul, supărarea și mâhnirea robilor Tăi, și ridică puterea Ta și vină de grab și mântuiește, și scoate pe ei din mâinile vrăjmașilor lor și ale tuturor celor ce le fac strâmbătate, rugăm-ne Ție, auzi-ne și miluiește. de suflete, Doamne, Cel ce te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe Tine, milostivește-te asupra robilor Tăi și pe brăjmașii și potrivnicii lor care i urăsc și asupresc pe ei iartă și de la tot răul și vicleșugul asentoase spre iubirea de frat și spre facerea de bine a viețui povățuiește-i. Cu smerenie te rugăm, auzi-ne și miluiește Dumnezeul nostru, caută din înălțime ca un bun asupra inimilor robilor tăi, care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate de spiniurii și ai altor păcate, o picătură din harul preasfântului tău Duh coborând peste dânsele, să le roreze în chip bogat ca să aducă roade bune și din dragostea cea către tine să sporească în fapte bune și să te treacă în dragoste și unire, cu sârguință te rugăm ca pe un dătător de bine și Dumnezeu al nostru, de grav ne auzi și cu iubire de oameni îi miluiește. Deci în dragostea Ta, Doamne Dumnezeul nostru, să fie robii Tăi și să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmbrânzește cu harul preasfântului Tău Duh, Stăpâne, pentru aceasta milostive cu dragostea Ta și a unuia către altul îndăpăiază sufletele și inimile lor, rugăm-ne ca unui milostiv de grav neauz, și ca un îndurat miluiește-i pe dânsii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște robi de trezici cădem căzătine Mântuitorului și cu umilință strigăm, Iată și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor fă o să fie după voia ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt pe folosul robilor Tăi, rugăm-ne Ție, auzi-ne și miluiește pe dânsii. înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru și ca un bun și de oameni iubitor, dăruiește robilor Tăi totdeauna cuceta și a face toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta, că Tu singur ești Cel ce toate le rânduiește folosul nostru, auzi-ne și miluiește pe dânsii. Doamne, miluiește! greșit Dumnezeule Mântuitorul nostru și mai multe pedepse după păcatele noastre suntem vrednici a primi și spre a ta milostivire căutând cu pocăință, la tine Mântuitorul nostru scăpăm și cu lacrimi strigăm, mântuiește-ne de primeștile, de necazurile și de întristările noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. judecată cu robii tăi, Doamne, și să nu-ți depărtezi mila ta de la noi, căci ne-am împuținat mai mult decât toate făpturile și suntem astăzi umiliți pentru păcatele noastre. Cine scoate din mâinile vrăjmașilor noștri și ale tuturor celor ce ne fac strâmbătate, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, stăpâne milostivii, nouă pasă de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea vioase, Părinte, bine cu Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostivei Maicii noastre, Parascheva, ocrotitorii Sfântului Locașului acestuia, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.